funtsezko mezoa ba, gauza, lehen gauzatasuna ziteira zerbaiten deliberatzea. Eta uste dut ez ditugula ono uh, uh, gure eskuetan. Bai lehenik uh, esplikatzeko, eh, gure hautetxier esplikatzeko nola, nola pastuko dean eta gero ez dakiu zer diru launtza den, ez dakiu zer kompetentzia ungainon, eta, bon, puxkate beldurgia, uh, eh, aipatute uh, eh, berreun bat goiti eh, jende izaintzela aburegoa ingurian eta uh, asamblea ingurian eta behaz bon, hori nombre hori da inzeria hundia txemaiten du bon, olako kestionean fango eta hortako dugu galdeiten uh, prefetari buxel etia? epia Prefetak horre lau proposamen eitit, oitetik bi dira e, herri elkargo aglomerazio bakar bat e, iparalde osorako. Zuek hortaz, bai. hortaz hartu zizte, ez tabai hortan, debati hortian, edo ez zizte batez hartu? E, ez gira sartu, debate hortan, bon, deliatu duguna, da behaz, e, e denbora zeta sustu galde egitea. E, e, bi juristak baditu e, galdeinan dugu, zer dioten, zer ahantailuko itelan duen, eta zer kontrario izaiten alden, holako egitura batean uh, eh, sartzia, edo holako egitura baten egitia. E, eh, zendako momentontan oarrau eh, paleratzen duzu horre herri elkargo da presiden guzie, zendako oain? Bon, uh, prefetak dauku urte unara entzime egin dela hasi uh, mintzatzen, gure kontseiliekin, eta behaz, uh, bon, hortan gira buskat uh, eh, elgarretatu eta bildu, galdeinez uh, eh, prefetari piskat luza aztia epia berdugu jakin uh, zeri buruz Eta bon, uh, somaitzu badira ahun kontra, beste atzuk, bon, uh, menturaz idei hori untsa ikusten dute, eta, bon, uh, mementuan ez dugu erran uh, ez dela olako edik izanen, manan egin haintzin, itema da, nahi du jakin, xe eta jakin, Lehenik esplikatzeko, eta jo, baimena edo ez zain emaiteko. Prefetak zioen, eh, erriko kontxelio eta ari alikarroa behartzen dutela deliberat hartu urtea finitu aitzin. Zuek eh, luzatzea, noiz arte luzatzea, zema denbora galditen duzu, bosak hartio, martxo hartio? Ba, nik uste, e, jurista horik eginen dute beren lana, eta horien or, or, bon, gu horien unkain ditugu eskuetan galdegitzen dugun gauzak, eta xe eta gauza horri buruz. Eta behaz, eh, ordean, eh, mintzatzen hanko gila eh, gure, gure eskualdeko haute Oarrean erraiten da ere, prentzen, frantzian ba. hor abiatuko den e, lurralde reformaren eztabaida hortan, debati hortan, e, presenti zaitea galditzen duzu ez, zuek ere hor zartzea debati hortan. Ba, eta alainan hortan ez dugu deuze zehuri gono, eh, aipatzen dute eskualde mailean juntatuko gila bertze batzu, beste eskualde batzu egin, Eh, Departamentiak departamendiak uh, deja gertuko diela, behar ba, ba behar ba ez, bon, ono guan ez da legeik, uh, funtsetzkoik uh, eginik, uh, eh, diakin dugunare, bon, uh, ez dela herri elkargoik uh, eh, hoi milaz petik edo uh, apalogik eta izain, behar zer beharko dela juntatu herri elkargoen artiane, bon, uh, uste dut, anitz, uh, eta ba, galdeketa badela, errepostuik ez, zeurik ez da ono, hori denen ginean, eta eh, enurtuko ono hori gauza gituko dia ondoko hilaitetan eh, paiseko gorenutik partetik.